Բարև հայրենակիցներ։ Այսօր նոյեմբերի 24-ն է օրը ուրբաթ։ Տեղական ժամանակով 15:31 րոպե։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Բաղդասարյան մեր ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Շարունակում ենք ներկայացնել Մուրացյանի արվեստի օրերի շրջանակներում կազմակերպված նշանակալի ելույթները։ Այսօր կլսեք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանին։ Թեման ազգային բնավորության եւ ազգային առանձնահատկության արտահայտությունը գրականության մեջ։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրփաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Android օպերացիոն համակարգով աշխատող սմարթֆոնները մշտապես հավաքում են օգտատերերի գտնվելու վայրի մասին տվյալները, նույնիսկ տվյալների փոխանցման գործառույթն անջատելու դեպքում։ Այս մասին Google-ը հայտնել է Quartz-ին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Google-ը սկսել է շարունակաբար հավաքել Android-ի օգտատերերի աշխարհագրական դիրքի մասին տեղեկությունները 2017 թվականի հունվարից։ Օգտատերերի գտնվելու վայրը որոշվել է բջջային կապի մոտակա աշտարակներից հեռավորությամբ եւ աշխատել նույնիսկ աշխարհագրական դիրքի որոշման ծառայությունն անջատելու եւ SIM քարտի բացակայության դեպքում։ Quartz-ը մանրամասնում է, որ սմարթֆոնը Google-ին փոխանցում է գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններն ամեն անգամ, երբ օգտատերն անցնում է այլ բազային կայանի տարածք կամ միացնում է Wi-Fi-ը եւ GPS-ը։ Google-ի ներկայացուցիչի խոսքով ընկերությունն օգտագործել է բջջային կապի ինդիկատորը սմարթֆոնին ծանուցումներ և հաղորդագրություններ ուղարկելու համար։ Ընդ որում, կորպորացիան չի պահել այդ տվյալները և այժմ պատրաստվում է անջատել այս գործառույթը։ Չինաստանում Xiaomi կոչվող ռոբոտը բարեհաջող հանձնել է պետական քննություն բժշկական պրակտիկա անցնելու լիցենզիա ստանալու համար։ Այս մասին հայտնում է The Sun-ը։ Աղբյուրում անրամասնում է, որ ռոբոտը հավաքել է 600 հնարավոր միավորից 456-ը։ Քննությանը նախապատրաստվելու համար ռոբոտին պահանջվել է 12 ամիս։ Ռոբոտի ուղեղի մեջ տեղեկություններ են ներբեռնել տարբեր բժշկական դասագրքերից։ Մասնագետների խոսքով ապագայում արհեստական բնականությունը կարող է օգնել բժիշկներին խուսափել ռիսկերից։ Boston Dynamics ամերիկյան ինժեներական ընկերության ինժեներները սովորեցրել են Atlas ռոբոտին սալտո անել։ Ռոբոտի նորունակությունները ցուցադրող տեսանյութը հրապարակվել է ընկերության YouTube ալիքում։ Տեսանյութում ռոբոտն անցնում է խոչընդոտների գիծը, ցատկելով հարթակից հարթակ։ Վերջում Atlas-ը բարեհաջող սալտո է անում, ցատկելով դեպի հետ։ Մասնագետները ցուցադրել են նաև անհաջող պահերը երբ ռոբոտը վայրեջքից հետո ընկնում է։ Հայտնի է, որ Atlas-ը մարդանման ռոբոտ է, որը նախատեսված է դժվարանցանելի տեղանքներով երթևեկելու համար։ Ռոբոտը քայլում է երկու ոտքերի վրա, կարող է օգտագործել ազատ ձեռքերը դեր տեղափոխելու կամ ուղահայաց խոչընդոտների վրա մագլցելու համար։ Լոնդոնի տրանսպորտի վարչությունը քաղաքային ավտոբուսների մի մասի համար կսկսի օգտագործել բիոդիզելային վառելիք որը պատրաստվում է գործածված սուրճից, հայտնում է BBC-ն։ Բրիտանիայի իշխանություններն ավելի հաճախ են օգտագործում բիովառելիքը օդի աղտոտվածությունը նվազեցնելու համար։ Սակայն Լոնդոնն առաջին անգամ տրանսպորտում կկիրառի սուրճի թափոնը, որը մայրաքաղաքն ավելցուկով է արտադրում։ Բրիտանական BioBin ստարտափը, որը ստեղծել է ձեռնարկատեր Արթուր Քեյը, սուրճի մրուրը վերամշակում է, որն օգտագործվում է շենքերի ջեռուցման համար, ինչպես նաև որպես ավտոմեքենաների վառելիք։ Լոնդոնյան մեկ ավտոբուսը վառելիքով ապահովելու համար մայրաքաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը պետք է տարեկան 2.55 միլիոն գավաթ սուրճ խմեն։ Գերմանիայի դաշնային ցանցային գործակալությունը արգելել է խելացի ժամացույցներ օգտագործել, որոնք մեծահասակներին հնարավորություն են տալիս լսելու այն, թե ինչ է կատարվում երեխայի շուրջ։ Այս տեխնոլոգիան որպես երեխային հետևելու միջոց է գնահատվել, հաղորդում է Մեդուզան։ Պաշտոնյանների խոսքով որոշ երեխաների ծնողներ ժամացույցներն օգտագործել են դասաժամերին ուսուցչուհուն լսելու համար։ Գործակալությունը ծնողներին խորհուրդ է տալիս երեխայի խելացի ժամացույցը ոչնչացնել։ Գործակալությունը ընդգծել է, որ խոսքը ոչ բոլոր խելացի ժամացույցների մասին է, այլ նրանց, որոնք առանց երեխայի հեռախոսի կապի են աշխատում եւ որոնցում ձայնային մոնիթորինգի ֆունկցիա կա։ Այսքանն այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ дождаться пора. jest cędza Bergranko, So. եթերում մեր հանդիպման օրերն են՝ երկուշաբթի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ շարունակում ենք ներկայացնել Մուրացյանի արվեստի օրերի շրջանակներում կազմակերպված նշանակալի ելույթները։ Այսօր կլսեք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանին։ Թեման ազգային բնավորության եւ ազգային առանձնահատկության արտահայտությունը գրականության մեջ։ Կա հանրահայտ մի ճշմարտություն։ Ազգը որպես էթնիկ միավոր կենթանի օրգանիզմ է եւ նրա գոյապահպանման համար անհրաժեշտ գործոններն են լեզուն, մշակույթը, պատմական հիշողությունը, ինքնագիտակցությունը, ազգային բնավորությունը, հոգեկերտվածքը, դիմագիծը, զգացումը, ոգին, ընտանիքը, կենցաղը, էթնիկական ավանդույթները եւ այլն։ Դրանք նաեւ կարևոր նախադրյալներ են ազգային գաղափարաբանության ձևավորման համար, որն ազգային արժեհամակարգն անխաթար փոխանցում է սերնդե սերունդ։ Մեր ժողովրդի ազգային բնավորության լավագույն գծերը հայրենասիրություն, խիզախություն, միասնականություն, անձնազոհություն եւ այլն բոլոր ժամանակներում լավագույնս դրսեւորվել են հայ մարդու մեջ։ Ինչով է բացատրվում երևույթը։ Ժառանգականությամբ արդյոք ուր էական դերակատարություն է ստանձնում գենետիկան։ Դասիրակությամբ, ազգային սովորույթներով ու բնավորությամբ, ուր զարգանում կոփվում են հազարամյակների ընթացքում արվեստների ներուժով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներով, ճակատագրի պարտադրած դժվարություններով թեերը կարող են վերջ չունենալ, սակայն դրանցից յուրաքանչյուրի մասնակցությունն այդ ամենում չի կարելի անտեսել։ Ես այսօր ուզում եմ կանգ առնել այն միջոցների վրա, որոնք էապես նպաստում են ազգային բնավորության կոպման ու լավագույն գծերի զարգացման գործին։ Դրանցից ամենաառաջնայիններից մեկը թերևս գրականությունն է, որը կարելի ասել ազգային ոգու խոսնակի գլխավոր դերը վերցրել է իր վրա։ Ամենավաղնջական ժամանակներից մինչև հիմա սերունդները դասիրակվում են մեր մեծագույն գեղագետների ստեղծած գեղարվեստական կոթողներով։ Եվ քանի որ հայոց ազգը մշտապես եղել է ազատագրական պատերազմների մեջ շրջապատված անթիվ ոսողներով, գրական երկերում շեշտ դրվել է ազգի փրկության ու ազատության համար պայքարում ինքնազոհության նվիրումի եւ նման այլ վեհովսեմ զգացմունքների ու գաղափարների վրա։ Այդպես եղել է, այդպես էլ կամ։ Խորենացու, Դավթակերթողի, Նարեկացու, Պեշիկթաշլյանի, Աբովյանի, Ռաֆու, Դուրյանի, Սիամանթոյի, Մուրացյանի, Թումանյանի ստեղծագործություններով քանի-քանի սերունդներ են դաստիարակվել։ Իսահակյանի խոստովանությամբ Մուրացյանի հզոր տաղանդը լրիվ ընդգրկել է հայ ժողովրդի կյանքը, ինչ որ գրել է նա, գրել է սրտի ցավով, արյունով, համոզմունքով, վառ հավատով։ Նա խորուն հայրենասեր էր եւ ժողովրդասեր։ Նա տոգորված էր տանջվող, շահագործվող ժողովրդի վշտով։ Նա տոգորված էր արյունոտվող հայ ժողովրդի մեծ վշտով։ Գրողի կոչումը նա բարձր էր պահում։ Նա գրում էր. «Գիտեր գեղարվեստական խոսքի ներգործուն վերաստեղծող ուժը, սրտավուխ падգամի կրթիչ, հոգեփոխող ունեցող զորությունը։ Հայ ժողովուրդը չպիտի մոռանա նրան ոչ միայն որպես մեծատաղան գրողի, այլև որպես մի պատկառելի ազնվական ազնվորության, որը ընդունակ էր իր գաղափարների համար ամեն կարգի զոհաբերության։ Դժբախտաբար հայ գրողը դարերի ընթացքում ստիպված է եղել իր ստեղծագործությունները դարձնել մայր ժողովրդի ազատագրական պատերազմների տարեգրությունը։ Բուրացանի, Ռուզան, Գևորգ Մարսպետոնի, Անդրեաս Երեց, Նոյի Ագրավը, Արաքյալը եւ այլ գործեր ամբողջապես նվիրված են հայոց երկրի անկախության, ազատության ու պետականության ամրապնդման խնդիրներին, ազգային միաբանության գաղափարի գեղարվեստական մարմնավորմանը բացառիկ վարպետությամբ ու գեղագիտությամբ։ Երևույթի մեկնությունը տանում է նաեւ դեպի ազգային հոգեբանության ակունք իրավունքները, որտեղ այն մեկնաբանվում է այսպես ինչ որ ժամանակահատվածում էթնոսի հոգեկերտվածքի մեջ մտնող հատկությունների արժեքային կողմնորոշումների եւ այլ գծերի մի խումբ տիրապետող մյուսների նկատմամբ գերակշռող են դառնում դրսեւորվելով նրա վարկում եւ որոշակի հուզական երանգ հաղորդելով նրա կենսագործնեությանը այսպես երբ երկիրն ու ազգը պատերազմական հարաբերությունների մեջ են գտնվում մեկ այլ ազգի հետ ապա ուժեղանում է տվյալ ազգի էթնոկիրների հայրենասիրական եւ մարտական ոգին քանի որ նրա վարքի վրա վճռական ազդեցություն հնարավորություն են գործում բնավորության կառուցվածքի մեջ մտնող այնպիսի գծեր, որոնք հայրենասիրություն կոչվող հոգեբանական կազմավորման բարդույթի մաս են կազմում։ Հայ ժողովուրդը մակարոնների դժվարին ճանապարհ է անցել մշտապես պայքարելով իր գոյության ազատության համար, կրելով բազմաթիվ կորուստներ ու սրկանքներ, սակայն չնայած այդ ամենին նա շարունակում է տոկալ, դիմակայել ու պատվով հաղթահարել բոլոր տեսակի մարտահրավերները։ Շնորհիվ իր ազգային մտածողության ու բնավորության անփոփոխ սուբստանցի, բարձր որակների, ուժեղ կամքի, ազատատենչ ոգու, ազգային արժանապատվության, անկոտրում ոգու։ Այս եւ նման հատկանիշները նպաստում են հայի որպես ուրույն տես տեսակի ֆենոմենալ գծերի ամբողջացմանը։ Հենց այդ ինքնատիպ խիստ առանձնարկված հատկանիշների շնորհիվ է, որ ձևավորվում է հայկական ֆենոմենոլոգիան։ Այս դեպքում ոգու գիտությունը, որն առանձին ուսումնասիրության խնդիր է։ Մեր նպատակն է ցույց տալ, թե կենսահաղորդակցությունից բացի, եթե կարելի է այդպես ասել, ինչ միջոցներ գոյություն ունեն, որոնք նպաստում են հայի մեր տեսակի բնորոշ գծերի շարունակական զարգացմանն ու հարստացմանը։ Ժամանակի փորձությունները չեն ազդել մեր ազգի էթնիկ ինքնատիպության վրա։ Հայը պահպանել է իր գենոտիպը։ Պետք է ասել, որ մի շարք հանգամանքներ եւս նպաստել են դրան։ Դրանցից մեկն էլ հայոց գենետիկան է, այսինքն հայերը հազարամյակներ շարունակ չնայած արկախ վտանգին չեն զուլվել, այս կամ այն ազգին չեն ուծացվել, եւ դրա պատճառը པարզ է։ Մտածումով, հղացումով, կառուցողական ոճով, լեզվով եւ ռազմական կորովով արիական հայերն իրենց աշխարհապրումով ալպիական են։ Այդ պատճառով անհոնորեն Գլխորն է նրանց նվիրումի զգացումը, զորավոր տոկալու կամքը, անխախտ համոզումը, իմաստալից ստեղծագործական երկունքը, խիզախ ռազմական ոգին եւ խանդալից հայրենասիրությունը։ Այս ուժերն են, որ պահում են լուսատենչ այդ ազգը, հայներեն զորավոր է զգում իր արժեքներով։ Գործնական հայրենասիրության սխրանքի ազնվության ինքնազոհության բացարի խիզախումի ու նվիրումի օրինակներն այո շատ են, սակայն կան Կարնենք Մուրացյանի գեղագիտական համակարգի նրա դավանած գաղափար խարախոսության վրա, որն այսօր էլ արդիական է։ Ինչպես գիտեն, գրողի իր գեղագիտական ըմբռնումները ներկայացնում է հերոսների միջոցով։ Կոնկրետ Գևորգ Մարսպետոնի վեպում յուրաքանչյուր հերոս ազգային բնավորության տարբեր գծեր է դրսևորում, իսկ գլխավորը հերոսի մեջ ամբողջացած են բոլոր լավագույն հատկանիշները, որոնք էլ տանում են միաբանության։ Մուրացյանի հերոսները Ռուզան, Գևորգ Մարսպետոնի, Աշոտ Երկաթ, Սահակ Սևադա, Ցլիկ Ամրամ, Գոր իրենց մեջ մարմնավորում են մեր ազգային բնավորության էական կողմերը՝ հայրենապաշտություն, ազնվություն, ոգեղնություն, պատվախնդրություն, միաբանություն, անձնական հայրենյան շահին զոհելով պատրաստակամություն, որակներ, որոնք հատուկ են ազգի մեր տեսակին եւ այսօր էլ դրսեւորվում են սահմանին կանգնած զինվորների մեջ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ երիտասարդ հայորդիները իրենց մեջ կրելով Գևորգ Մարսպետոնու, Աշոտ Երկաթի, Ռուզանի անօրինական սխրանքի զգացողությունը իրենց ազնազողությամբ, ազգային արժանապատվությամբ, բարձր գիտակցությամբ դիմագրավեցին ճշնամու մարտահրավերները։ Իրենք իրենցով կենթանի պատ դարձան արյան պաշտպանելով հայրենիքը։ Իդեպ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանն այդ մասին պոեմ է գրել։ Կենթանի պատ, որտեղ մեջբերված են այդ հայորդիների կենթանի խոսքերը մահից առաջ։ Եթե ստեղծագործությունը ներգործություն չի ունենում կյանքի վրա, ուրեմն այն գրականություն չէ։ Ավելին, ինչպես Հրանտ Մաթեոսյանը կասեր, մերը լատին է։ Գեղարվեստական գործը արժևորվում է առաջին հերթին իր գործառնական նշանակությամբ։ Հիմա ես ուզում եմ կատարել մի փոքրիկ դիտարկում, որքանով են Մուրացյանի հերոսները մասնակցում մարդու կերտմանը, նրա աշխարհայացքի ու կերպարի ձևավորմանը։ Մեր վերլուծություններում դիմենք որոշակի զուգադրումների, համադրումների եւ համեմատությունների։ Ռուզան դրամայի հերոսուհին նույն ինքը Ռուզանը, որ մարմնավորում է հայրենասեր օրիորդի կերպարը, իր անձը զոհում է հայրենյան շահին։ Եթե պետք է զոհ, ապա թողին զոհեն։ Այդ որոշումը նա կայացնում է ինքնուրույն, հոժարական, գիտակցաբար, առանց վարանելու։ Ակամայից հարց է առաջանում, ինչպիսի ներքին ուժ է թաքնված այս օրյորթի մեջ, ինչքան մեծ է նրա սերը առ հայրենին, որն իր անձը պատրաստական զուգում է հայրենիքին, միայն թե իր հայրենակիցները հաղթեն, հայրենիքն ազատ լինի։ Մահվանից առաջ հրաժեշտի նրա խոսքը հնչում է որպես պատգամ Այժմ մնակ բարով հայրենի լեռներ, հայրենի երկինք, հայրենի արև, ձեզ վրա նայում եմ ես վերջին անգամ եւ ձեզ նվիրում իմ յետին շունչը, իմ օրհնությունը։ Մնաս բարով եւ դու հայոց ժողովուրդ, քեզ սիրեցի ես կաթողին սիրով եւ քո փրկության սեղանի վրա դնում եմ ահա իմ ողջակեզը։ Ընթունիր այս զոհը եւ աղոթիր Աստծուն, որ սա լինի վերջինը, այն ամբավ զոհերի, որ քո որդիկը բերին քեզ կամակար ազգի եւ հայրենիքի ազատության գաղափարը վեր է ամեն ինչից։ Նույն ազնազողությամբ ու նվիրումի փիլիսոփայությամբ է գործում Գևորգ Մարսպետունին։ Նա արդեն որթեգրել է իր հավատամքը, վճռել իր գերագույն նպատակը, իր առաքելությունը։ Երկուսից մինը՝ կամ կհաղթանակեմ, կամ թե իմ խմբով իսպար կջնջվեմ։ Ես չեմ կարող նստել իմ բերդում եւ իմ կյանքը խնայել։ Եթե իմ եղբայրակիցները մեռնում են, ես ինչու պիտի ապրեմ։ Միթե նրանց կորուստը ողբալու համար։ Երթվում եմ ձեր առաջ, երթվում եմ հավիտենականի անունով երթվում եմ իմ հայրենիքի արևով եւ այս սուրբ գերեզմանով, որ ես չեմ վերադառնալ այլևս իմ ընտանյաց գիրկը, եթե չեմ մտնել իմ հարկի տակ, ինչեւ վերջին հագարացին չհալածեմ հայրենի սահմաններից։ Ես պիտի ապացուցանեմ, որ ամրոցների ու իշխանական զորության մեջ չի ամփոփվում հայրենիքի ուժը, այլ նրա ворթիների անznվիրության մեջ։ Հայի Աստվածը մեզ օգնական, հայի խաչը մեզ ապավեն։ Նկատենք ազգային բնավորության գծերը հիմնականում դրսևորվում են ամենաէքստրեմալ պայմաններում, պատերազմական իրավիճակներում։ Մեր հերոսները գործում են ոչ թե պահի թելադրանքով, այլև նրանց մեջ արդեն իսկ նախաստեղծ հայի գենոտիպին հատուկ որակներով, այսինքն դրանք ազգային ոգու ակունքներից են գալիս եւ հողից հայրենի, որից սերվել են նրանք։ Ազգային կերպարների կերտման բացառիկ վարպետություն է դրսևորում ուշ ռոմանտիզմի խոշոր հսկան մուրացանը։ Նա ոչ միայն լարված գործողությունների ու հոգեբանական բարդ իրավիճակների միջոցով է միայն ներկայացնում իր հերոսների ամբողջական նկարագիրը, այլ դիմում է ժողովրդական հարուստ ասացվածքների՝ մի ցաղկով գարուն, հույր աչքը կների, կույր սիրտը չիների եւ այլն, բազմաթիվ են ժողովրդական մտածողության այն խտացումները, որոնք առաջնային դեր ունեն թե վիպական սյուժեների, թե կերպարների ամբողջ անվիճացման, թե ազգային արժեհամակարգի ներկայացման առումով։ Թե երեկվա, թե այսօրվա հերոսներն իրենց մեջ կրում են ազգային բնավորության առանձնահատկությունները, առաջնորդվելով հոգու վեհությամբ ու ազնվությամբ, հայրենիքյան դեպ պարտքի ու սեփական պատվի բարձր գիտակցությամբ, նրանք գնում են աննախադեպ խիզախման։ Նրանց գերագույն նպատակը հայրենիքի փրկությունն է, որի համար բերում են իրենց ողջակեզը։ Կարծիքն է եթերում օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Լորենս Թերնը, Իռլանդացի կորոնավոր եւ գրող, Ալեքսանդր Սուվորովը, հայկական արմատներով ռուս զորավար, Կարլո Կոլոդին, իտալացի գրող-լրագրող, Ավգուստ Բիրը, գերմանացի վիրաբույժ, Տուլուս Լոտրեկը, ֆրանսիացի նկարիչ, գովազդային պաստարի վարպետ, Օլթեր Գրիֆինը, ամերիկացի ճարտարապետ, Դել Քարնեգին, ամերիկացի մանկավարժ, հոկեբան գրող, Բրիջիտ Դիրանը, Իռլանդացի գրող, Սիմոն Վանդերմեերը, Նիդերլանդցի ֆիզիկոս Նոբելյա մրցանակ նվագակիր, Ալֆրեդ Շնիտկեն, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Նատալիա Կրաչկովսկայան, ռուս դերասանուհի, Ալեքսանդր Մասլյակովը, ռուս հերոստահաղորդավար։ այի նշան Աչկերդ նայիրյան լծվել է օտարության Հոտար դաշտարի մեջ պնտրում է Ուր է ծավիքն իմ հայկական Բայց կամին արդեն շոքը նայիրյան Դեզարտնեք հայ մայրեր մի թողնեք որ նրան կորը չեն Դեստապեք հայ հայրեր ձեր խրատներին նրան կարոտ են նրանց հոգին դեր շատ փխր մի նոր բացված աղկին աման Կամուժից նրանք շեղվում են Միանորոշված ուղության «Գեղեցիկ հաղորդաշարի» շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Ձեզ հետ էր Արմինե Բաղդասարյանը։